Soba potvjernika. Soba Znači, možda je zemlja do jučer bila e, zemlja u kojim se sudio, sudilo šerijatom, danas, jel da, na veliku žalost, jel da e, tu zemlju ili taj region muslimani više ne su u tom regionu muslimani ne sude šerijatom gospodara subhanahu wa ta'ala jel i to se neće više nazvati daru islamom u tom kontekstu gospodar subhanahu wa ta'ala kaže Allah navodi kao primjer grad siguran i spokojan kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah. I njima je došao poslanik, jedan od njih, ali su ga oni lažljivcem nazvali i njih je stigla kazna zato što su nepravedni bili. عن مرابعنا تزول لن نوقف الغارات حتى جنود الدولة الإسلامية فوالله لنذيقنكم الأمرين ولنجعلنكم كما كنتم أذلة للكفار أذلة تحت أيدينا وأقدامنا بعذاب يا رياح هدمي افتح الفسق والفجار لا تترك اثرا لاي رذيله وتفنني بمواكب الاعصار بعذاب يا رياح هدمي دأر دار الفسق والفجار لا تترك أثرا لأي رذيلة وتفنني بمواكب الإعصار هدما وقتلا بالصواعق فانزلي وزلازلا ومقامعا من نار ودع البحار تشد في هيجانها لتدك كل شواطئ الأشرار انا الأوان انا الأوان ako vladar ne zna ili u nemogućnosti je da sačuva ove hukmove šerijata, onda se takav vladar ne naziva islamskim vladarom. وَإِذَا أُهْمِلَتْ شَرَائِعُ الدَّوْلَةِ هَذِهِ الْمُهِمَّةِ لَمْ تَعُدْ دَوْلَةً إِسْلَامِيَّةً Također, ako država ne mari ovaj šerijat gospodara subhanahu wa ta'ala koji treba predstavljati konstrukciju islamske države, ako dakle država to zanemari, onda ova se država ne naziva islamskom državom. أذيق العيد كأس المرارة والقرح ولاقوا نداء الله يا قادة الفتح أذيق العيد كأس المرارة والقرح ولاقوا نداء الله يا قادة الفتح وكل عدو يبتغي مس أرضنا ومن وصف الأصحاب بالذم والقدح ستعلم يا حوثي إن درت الراحة وسابق وقع السيف قعقعة الرمح ستعلم يا حوثي إن دارت Imate dijelove u istom gradu, naseljeni su, naseljeni su muslimanima, možda je cijela ulica naseljena muslimanima, možda je cijel dio naseljen muslimanima, ima tu puno mežđida, zna se da se u tim mežđidima klanja pet dnevnih namaza, zna se da se u tim mežđidima obavlja džuma, zna se da se u tim e, E, mesđidima obavljaju bajram namazi. Svakako da je čovjeku dužnost jel da, da sebi potraži mjesta da bude bliže tom regionu nego li da bude odvojen od tog regiona jel da ili i da se naseli u nekom mjestu u kojem nikako ne može čuti jezan viđati sa muslimanima u mežđidu, nikako nije u situaciji da u džematu obavlja namaz, jel da mora radi džume da putuje i da putuje da bi stigao do, da obavi džumu i tako dalje i tako dalje.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 Znači, kod riječi poslanika sallallahu ta'ala ali wasallam, la hijrata ba'da al-fetih, nema hijra nakon fetha, nakon osvajanja Mekke. I čini mi se da smo, inša Allahu ta'ala, pojasnili, pojasnili kroz e, riječi učenjaka i pojasnili smo kroz riječi e, ashaba radijallahu ta'ala anhum wa ardahum, jel da značenje riječi poslanika sallallahu alaihi da nema hijrata da nema hijrata nakon fetha nakon fetha to jest nakon e, osvajanja Mekke tako da se na tu temu više nećemo vraćati e, idemo večeras dalje i kažemo da također jedna od mesela znači jedna od mesela koja se povlači po pitanju hijre jeste i to što, i to što ljudi u, u zadnjem vremenu, jel da danas, mnogo govore, mnogo govore o hijđri u smislu da li, je hijđra ispravna samo ako se čini iz e, darul kufra u darul islamu, jel da, ili je moguće da se dogodi i suprotna slika, da čovjek iz daru el islama učini hijđru u darul kufr, da kažemo, moguća je ta slika i to ćemo inša Allahu Teala večeras pojasniti time što ćemo inša Allahu Teala prije svega pojasniti hukm, to jest propis o regionima ili zemljama u koje se čini hijđra ili iz kojih se čini hijđra i koje su u stvari i koje su, koje i koji su u stvari regioni koji se nazivaju Darul Kufr ili regioni koji se nazivaju nazivaju Daru Daru al-Islam. Pa tako kažemo da je Darul Islam. Znači onaj region u kojem dominiraju propisi Allahovog vjerozakona. Znači Darul Islam je onaj region u kojem se vlada Islamom to jest u kojem vlast u svojim rukama ima sultanul islam. I pored toga što će možda veći broj stanovnika te tog regiona biti nemustimani, i pored toga što će ti nemuslimani biti u apsolutnoj e, većini, međutim dar, to jest ta se zemlja ili region ne smatra darul kufrom samim tim što su nemuslimani brojniji, već se smatra darul islamom ukoliko sa tom zemljom ili sa tim regionom i sa tom zemljom ili sa tim regionom vlada šerijat uzvišenoga gospodara subhanahu, subhanahu wa ta'ala. U tom kontekstu ja ću ovdje inša Allahu ta'ala samo spomenuti samo spomenuti primjera radi, primjera radi e, izjave nekih od učenjaka ahlu sunne wal primjera Primjer radi Ibn Kudame, rahmetullahi alej, u Mugniju, u Mugniju kaže, znači Mugnije, dragi poštovani moji, jedno fenomenalno djelo, e, jedno fenomenalno djelo Hanefijske pravne škole. Ovo je djelo dožive na desetak komentara od strane različitih učenjaka, jel da? Od strane e, e, različitih učenjaka. Međutim, e, Ibn Kudame, rahmetullahi, rahmetullahi alehi je onaj najizvorniji, ako ga mogu tako nazvati, autor ovog fenomenalnog dijela, jel tako? I ima na hiljade i hiljade stranica i vjerujte mi, izuzetno je teška i kompleksna knjiga za iščitavanje. Samo sam, zašto vam ovo govorim? E, zato što sam se neki dan vidio sa šejhom Bilibanijem, pa mi je on, Allah ga nagradio, dao jednu informaciju od koje sam se izuzetno dobro okoristio. Čini mi se da je u pitanju bio šejh Sulejman el-Ilwan. Šejh Bilibani mi je rekao da je šejh Sulejman el-Ilwan, koji, kako svi dobro znate, koji je lišen slobode, volijadu vila, znači u zatvoru je, u zatvoru je tih e, nepravednih vladara, tahuta, one zemlje koja se naziva, naziva kraljevinom, e, koja se naziva šerijatskom kraljevinom, jel To je ona zemlja e, u kojoj se nalaze dva sveta harema. Pa mi je šejh Bilibani, Allah ga sačuvao, Allah mu podario svako dobro, dao informaciju da je šejh Suleiman el-Ilwan u zatvoru znači sada u zatvoru, u tim godinama u kojim se nalazi, započeo da hivza, da ovu knjigu. I već, e, i kažu da je već jedan dobar dio ove knjige nahivzao, a radi se o hiljadama i hiljadama strana, o hiljadama i hiljadama strana ove knjige i Allahu hvala, te nam je dao da u ovom umetu još uvijek imamo još uvijek imamo takvu ulemu. Alhamdulillahi rabbil alamin. kaže Ibn Kudame u Mugniju ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد ردة kaže ako se u nekom regionu cijela skupina ljudi odmetne od Allahovog dina, onda se kaže nad njima odnose propisi, kaže darul kufra i njihov je imetak dozvoljen i dozvoljeno je zarobiti njihove porodice koji su se također nakon odmetanja odrekli, odrekli vjere gospodara subhanahu wa ta'ala. imami qitaluhum i dužnost je imama muslimana da povede borbu protiv ovih fe inne eba bekra siddiqi Katel ahli ridde, ahla riddeti bi džemaati sahabe, kaže, jer je Abu Bekr radijallahu anhu sa skupinom sahaba poveo rat protiv, protiv takve vrste murteda ila en kale volena enneha daru kufari fiha hkamehum fekanet daru harbin. Također i, i, i na kraju svoje misti kaže i mi smo mišljenja da je darul kufar znači da je Darul Kufr ili region Kufra onaj region u kojem dominiraju dominiraju e, propisi, to jest dominira e, sud sud nevjernika Alijadu billah. Također e, ima interesantna izjava ima interesantna izjava i Sejda Kutuba po pitanju ove rasprave u njegovom vilaru ili onom fantastičnom dijelu koje je prevedeno na bosanski jezik, zove se U okrilju Kur'ana, vjerujem da ste ga e, da ste čuli o tom dijelu, ali vam iskreno i srdačno savjetujem da ga se što prije dočepate i da ga što prije iščitavate, inša Allahu Teala. Jer vjerujte mi, čitanje Sejda Kutuba zaista čovjeku, zaista čovjeku širi e, intelektualni, imanski intelektualni kapacitet. Allah vas nagradio svakim hajrom tako da vam preporučujem da se svi dočepate toga dijela i da ga e, dobro, prostudirate, da ga dobro pročitate, inša Allahu ta'ala, jer se kutubi rahmetullahi alej u tom dijelu e, sastavio, sastavio između tradicionalnog e, iluma, selefa, između tradicionalnog znanja haditha kojeg se prenosi od prvih e, ashaba, to je sastavio jel da, sa njegovim, sa njegovim e, viđenjem i njegovim doživljajem Kur'ana u ovom modernom dobu u kojem je on živio i vjerujte mi, Allah ga nagradio džennetom e, i tekako je uspeo, i tekako je uspeo u tome. Eseid Kutub Rahimahullah kaže e, da se u islamu svijet e, dijeli na dvije cijeline. Ne postoji treća. Kaže, prva celina je, kaže, daru i selam. Kaže, i to je svaki region u kojem se praktikuju to je svaki region u kojem se praktikuju e, hukmovi islama ili propisi islama. Jel da? Znači, to je svaki region u kojem vlada šerijat uzvišenog gospodara Subhanahu wa ta'ala, bez obzira na to da li su stanovnici svi do zadnjeg muslimani, jel da, ili je stanovništvo pomješano, pa ima ih muslimana i ima ih zimnija. Znači oni koji uživaju, to su dakle zimnijun, jel da? To su oni koji uživaju zaštitu islamske države ili kaže nema veze ako e, su svi stanovnici tog regiona zimnijun, jel da? Međutim, ako su vladari, muslimani, koji sprovode šerijat uzvišenog gospodara, subhanahu wa ta'ala, onda se to naziva, onda se to naziva darul islamom, zbog čega لأن المدار كله في اعتبار بلد ما dara islamin huwa tatbiquhu li ahkami islam. Zašto se to smatra darul islamom, dragi poštovani moji? Zato što je pouka u tome, jel da? Zato što je pouka u tome, e, E, jer je pouka oko toga e, da je u pitanju sprovođenje hukmova Allahovog šerijata i da su hukmovi, to jest propisi šerijata uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala, upravo ti koji uređuju unutrašnju strukturu, koji uređuju unutrašnju strukturu e, države, to jest regiona sa kojim vlada šerijat uzvišenoga gospodara subhanahu wa ta'ala. S druge pak strane, daru harb, jel, ili daru kufar, kaže to je svaki region u kojem se ne sprovodi islam, to je region u kojem se ne sudi šerijatom gospodara subhanahu wa ta'ala i bez obzira, bez obzira na to da li ćemo reći da su e, stanovnici tog regiona svi muslimani ili su stanovnici tog regiona, jel da, kitab, ili su kafiri, jel da, nema to nikakve veze, zbog čega? Zbog onoga što smo malo prije spomenuli, to jest zbog toga što e, tim regionom vlada sud kufra i u tom je regionu zabilježeno odsustvo vladavine šerijata uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala. U tom kontekstu Hasan al-Benna, rahimehullah, vjerujem da ste čuli za Hasan al-Bennu, to je isti onaj čovjek e, koji je formirao pokret jel dvadesetih 20. godina prošlog stoljeća, znači formirao je pokret i Hvanul Muslimun, znači pokret muslimanske braće, jel da, e, znači to je isti čovjek koji je e, formirao taj pokret, to je isti taj pokret koji danas u Misru, koji je danas u Misru osvojio e, apsolutno e, većinu u mistrijskom parlamentu. To je ona e, partija koja je sebe nazvala Hizbu el adaleti o Znači, partija pravde i prosperiteta. Znači, čujte sada šta je rekao Hasan al-Benna, njihov, utemeljivač pa ćete vidjeti da ima i tekako velike razlike između onoga što oni danas zagovaraju i između onoga na što se pozivao njihov utjemeljivač Hasan al-Banna, rahimahullah. Hasan al-Banna kaže, al islamu dinun wa deule, ma fi darike mišek. Kaže, islam je, kaže, vjera i država, u tome nema nikakve sumnje. Znači, dok, danas, na veliku žalost, jel da, možda iz političkih razloga, možda zbog nekakvih pritisaka, jel da, a možda jednostavno zbog pogrešno izgrađenog pristupa E, Allahovom šerijatu ili zbog totalno nakaradnog i pogrešnog shvatanja e, poruke sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam, danas jel da pripadnici tog pokreta u svojim izjavama u svojim izjavama ne samo da se ne pozivaju na sprovođenje šerijata, naprotiv, oni se distanciraju od bilo kakve mogućnosti sprovođenja šerijata od njihove strane, wala Nadamo se gospodaru subhanahu wa ta'ala da je to samo neka, da je to samo neka njihova trenutna, da je to samo neka njihova trenutna zbunjenost. Međutim, međutim, e, činjenično stanje na terenu govori nešto sasvim drugačije. Dakle, Hasan al kaže, al islamu dinun wa deule ma fi darike mišak. Znači, islam je vjera i država Nema, kaže, u tome nikakve sumnje. وَمَعْنَا هَذَا تَعْبِيرُ بِالْقَوْلِ الْوَادِ أَنَ الْإِسْلَامَ شَرِيعَةٌ رَبَّانِيَّةٌ جاءت بتعليم إنسانية وأحكام اجتماعية وكلت حمايتها ونشرها والإشراف على تنفيذها بين المؤمنين بها kaže ovo znači da kaže ovo e, jasnom e, ovo jasno znači da je islam božanski šerijat i ovaj je šerijat objavljen ljudima da ih nauči osnovnim humanim kodeksima i društvenim propisima Ova je koje ćemo mi prepustiti, čije ćemo očuvanje prepustiti Allahovom šerijatu i mi ćemo biti ti koji ćemo se truditi da to sprovedemo u redovima vjernika. وَتَبْلِغُهَا لِلَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا إِلَى الدَّوْلَ Kaže, to ćemo također dostaviti svima onima koji ne vjeruju u to, a bit će njihova stvar obzdanjena pred državom, to jest njihova će se stvar obzdaniti vladaru koji vlada skupinom, to jest cijelokupnim narodom ili umetom muslimana. Ako vladar ne zna ili u nemogućnosti je da sačuva ove hukmove šerijata, onda se takav vladar ne naziva islamskim vladarom. وَإِذَا أُهْمِلَتْ شَرَائِعُ دَوْلَةِ هَذِهِ الْمُهِمَّةِ لَمْ تَعُدْ دَوْلَةً إِسْلَامِيَ Također, ako država ne mari ovaj šerijat gospodara subhanahu wa ta'ala koji treba predstavljati konstrukciju islamske države, ako dakle država to zanemari, onda ova se država ne naziva islamskom državom. وإذا رضيت الجماعة أو الأمة الإسلامية بهذا الإهمال ووافقت عليه لم تعد هي الأخرى إسلامية Također, ako se određena skupina, islamska, muslimanska, ili ako se cijel umet zadovolji time što će zanemariti ovaj važan moment, znači suđenje po šerijatu gospodara Subhanu Vatala, i to jednostavno prihvate, kaže, onda se i ovaj umet, jel da, to je ta skupina, neće nazivati islamskom, to jest muslimanskom, mehma i dead bili bilisaniha, bez obzira na to koliko ta skupina, e, koliko se ta skupina jezikom pozivala, jezikom pozivala na islam. Zato kažemo da je većina učenjaka ahlu sunnehu džema'a da na stavu da je region islama onaj region u kojem se sudi šerijatom gospodara subhanahu wa ta'ala, kako smo malo prije rekli, bez obzira na to da li su e, svi stanovnici tog regiona muslimani ili ne. Dobro nam je poznato da su muslimani 800 godina, znači cijelih 8 stoljeća sudili ili vladali Indijom. I znamo da se taj njihov sud znamo da se ta njihova vladavina nazivala islamskom vladavinom i pored toga što je većina stanovnika, pored toga što su većina stanovnika e, Indije u to vrijeme bili e, međusije, bili su međusije, to jest obadul kubur ili obožavaoci, e, obožavaoci krave, jel tako? Znači isti je slučaj, kako smo malo prije spomenuli, isti je slučaj i sa ljudima koji E, ne sude znači sa regionima koji ne sude e, šerijatom gospodara subhanehu wa i pored toga što su većina stanovnika e, tamošnjih zemalja muslimani. Jel da? Tako da sad mi je pao, upravo sam se sjetio izjave, znači upravo sam se sjetio izjave jednog čovjeka, jel da, koji je zagovarao da je ovdje neka balkanska zemlja, jel da, daru, islam i tako dalje i tako dalje i pozivao se upravo na činjenicu da daru el islam, jel da, e, čini e, činjenica da su većina stanovnika muslimana i tako dalje i tako dalje, što nema nikakve veze sa fikhom selefa i nema nikakve veze sa e, učenjem učenjaka ahlu i to je ovdje što mi inša Allahu Teala, upravo sada, upravo pojašnjavamo. Dakle, od ovoga što smo rekli, Allah vas nagradio svakim hajrom, inša Allahu Teala možemo izvući e, sljedeće zaključke. Kao prvo, znači, e, većina onih zemalja koje se danas nazivaju islamskim, jel da, vidimo da to nije tačno. Naprotiv, znači ta, te zemlje ili ta državna uređenja su darul kufr, daru kufrin ili daru riddetin. Jel da? Zašto? Zato što su to e, ona uređenja koja ne samo što ne vladaju šerijatom gospodara Subhanahu wa ta'ala, već su odbacili, odbacili bilo kakvu mogućnost, bilo kakvu mogućnost e, prihvatanja šerijata kao vjerodostojnog i mjerodavnog ustava e, tih država. Jel da? S jedne strane, dok s druge strane, dok s druge strane, apsolutna Eh, nažalost, apsolutna eh, politička snaga i uticaj u tim državama nije u rukama učenjaka, nije u rukama Allahovih iskrenih pobožnih eh, robova koji su dakle sposobni upravljati recimo državničkim obavezama, već naprotiv, znači te se stvari nalaze u rukama murteda, u rukama sekularista حول Znači, to je prva stvar. Recimo, druga stvar do koje bi e, sada e, mogli došli e, jeste, kako smo malo prije spomenuli, jel da, te zemlje o kojima mi sada govorimo, jel da, znači, iako su, iako su, iako su u hukmu daru kufra, jel da, iako sa tim E, zemljama ili regionima upravljaju recimo otpadnici ili kafiri, jel da, e, kažemo, kažemo, jel da, da se e, mi prema svim stanovnicima tog regiona ne možemo i ne smijemo i nećemo se postaviti podjednako. Zbog čega, dragi poštovani moji, ovo je važno da razumijemo. Zato što u tim zemljama je da, ima murteda, ima kafira, je tako, ali ima i muslimana, brašo moja. Znači ima ljudi, znači ima i muslimana. Nećemo se isto postaviti sa ovima i sa onima i pored toga, i pored toga što je taj region u hukmu daru kufra ili daru rideta osoba od vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednog dana. E, šehul Islam rahmetullahi alej, dakle Ivan Tejmije rahimehullah, upitan je o jednom slučaju koji e, dosta podsjeća na ovu situaciju u kojoj se mi muslimani danas nalazimo. Znači, pitanje o jednom mjestu koje se zove Mardin jel da? Upitan je o jednom mjestu koje se zove Mardin, jel da? Znači ovo je mjesto ili ovaj region je bio e, region e, sa kojim, je vladala skupina e, kafira, jel da? U svojim su rukama imali i političku upravu i vojni instrument, jel da? Međutim, međutim muslimani, međutim muslimani su bili možda većina tamošnje populacije. Možda su oni bili većina tamošnje e, populacije. Te je šehul islam upitan da li će se pored te e, činjenice prema svim e, tamošnjim stanovnicima jel da muslimani obhoditi kao prema kafirima protiv, kojih su u ratu jel da ili je Mardin u stvari daru islam Zbog čega? Zato što je većina stanovnika u Mardinu upravo, upravo iz redova Islama, to jest oni su muslimani. Pa je šehul Islam, rahmetullahi alejna, ovo pitanje odgovorio ovako, Alhamdulillah, dima'ul muslimina wa amualehu muharramatun, hajthu kanu fi Mardin au gajriha, wal, e, kaže, Allahu hvala, kaže krv muslimana i njihov imetak je strogo zabranjen i svet gdje god se oni nalazili bez obzira da li su oni u Mardinu ili na nekom drugom mjestu والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه kaže žitelj Mardina ukoliko nije u mogućnosti javno i slobodno sprovoditi svoju vjeru vađib mu je učiniti hijđru wa illa istahabbat walam teđib kaže ukoliko mu situacija nije takva onda njemu hijđra nije vađib ali svakako mu je mustahab ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم također žiteljima Mardina je zabranjeno da pomažu neprijatelje muslimana svojim imecima i svojim e, životima. ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريقة أمكنهم kaže oni se kaže na svaki način trebaju suzdržavati e, takvih postupaka. Kojih postupaka? Dakle, da e, se suzdrže od toga da će ne dao Allah pomoći nevjernike u ratu protiv muslimana. Jel da? Min te gajubin eu ta'ridin eu mudajeka. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا Znači, ne smiju, ne smiju muslimani pomoći nevjernicima protiv muslimana. I to trebaju na svakakav način izbjegavati i ne smiju sebi dozvoliti da učestvuju u bilo kakvim akcijama ili da učestvuju u bilo kakvim, u kakvom obliku tlačenja muslimana. Ukoliko nisu u stanju da to izbjegnu, njima je obaveza učiniti hijđru. ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق Također nije muslimanima dozvoljeno vrijeđati i grditi stanovnike Mardina, misli se o muslimanima, jeda i nazivati ih e, i okrivljavati ih za nifaka. Kullu sebin wa remjin bin nifaki je kao ala sifatil matkurati fil kitabi wa sunne. Kaže zato što se kaže uvreda ili optužba E, nifaka, kaže, odnosi na one karakteristike koje su opisane u Kur'anu i sunnetu, fejedhulu fiha ba'da mardin kaže, možda će u sklopu toga, kaže, možda će u sklopu toga e, šerijatski tekstovi iz Kur'ana i sunneta možda će obuhvatiti neke od stanovnika Mardina. To je u smislu da da su možda neki stanovnici Mardina, jel da, koji su sebe pripisivali islamu, zaista su se možda na neke od njih odnosili, e, odnosile karakteristike i svojstva nifaka koje je gospodar subhanahu wa spomenu u Kur'anu ili, u sun, ili poslanik sallallahu wa u svome sunnetu sallallahu alaihi wa sallam wa amma kevnuha daru halbina u sinmin fahije Kaže, što se tiče toga, da li je, kaže, Mardin daru harbi, to je daru kufar ili daru silm, kaže, i, kaže, ili je, kaže, to područje, kaže, e, na kome se e, poštuje, na kome se poštuje dotični ili određeni mirovni sporazum, jel da? Dakle, nije dozvoljeno muslimanima da krenu protiv e, nemuslimana u toj situaciji, kaže, onda ćemo to objasniti ovako ليست بمنزلة دار السلم التي تجرى تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها muslimin kaže ovo ovaj kaže region nije kaže region mira kaže na kojeg se odnose propisi islama zbog toga što je većina pripadnika te vojske zbog toga što se većina pripadnika te vojske pripisuje islamu ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار Nećemo, kaže, također smatrati da je ovo Darul Harb, to jest region sa kojima e, ratuju muslimani, zbog same činjenice, zbog same činjenice što u njoj žive e, kafiri, bele hije kismu talitum amal al muslimu fiha bima jeste Kaže, naprotiv, to je, kaže, neka treća kategorija <clears throat> I kaže, jer se u toj situaciji prema musliman, tamošnjim muslimanima trebamo obhoditi onako kako su oni to e, i zaslužili وَيُقَاتَلُ الْحَارِجُ bima A kaže, kogod se bude digao ili napustio, znači kogod, se, bude e, napustio, kaže, šerijat Islama, kaže i prema njemu ćemo se obhoditi onako kako je zaslužio Znači završava izjava šehul Islama Ibn Tejmi, rahimahullah, po ovom pitanju. Znači, interesantno je ono što možemo mi sada zajedno ovdje, e, ja i vi, da zaključimo to da na veliku žalost, na veliku žalost, znači stanje Ehlu Mardina je dosta slično ovom stanju u kojem mi muslimani danas e, živimo u kojem mi muslimani danas živimo. Jer historija nas uči, dragi i poštovani moji, da propisi dotičnih regiona nisu uvijek pritvrđeni i nisu uvijek e, konstantni. Zašto? Pa zato što se politička situacija u dotičnoj zemlji može promijeniti upravo kao što se mijenjaju ličnosti ili stavovi ljudi na veliku, žalost. Znači ima e, ljudi koji su od, e, napustili iman u alijadu bila, jel da, izabrali su kufar, ima onih koji e, pored imana imaju u sebi fiska, ima onih koji pored imana imaju u sebi volma, e, jel da, imaju grijeha i tako dalje i tako dalje. U ovisnosti, dakle, u ovisnosti od toga kako se odnose ljudi, tako također se E, također to utiče na stvaranje političke situacije političke situacije u društvu wala haule wala kuvvete illa billahi zato kažemo da je Ibn Taymiyyah rahimehullah e, također spominjao e, također ispominjao mogućnost jel da da postoji daru kufar, da postoji daru iman, ali također i kaže postoji daru fasikin, jel da? Znači, postoji šta daru fasikin, znači predel, e, e, region u kojemu ima onih e, pokvarenjaka, jel da, nisu, e, nisu priklonjeni kufru, jel da, a nisu se ni priklonili imanu onako kako treba, pa ćemo njihovo mjesto nazvati kako daru fasikin, region fasika, la haule la illa jel da, kao što ćemo nazvati dotični region, selo, grad, ili naselje, jel da, e, daru islamin, e, daru takva, pardon, nazvat ćemo ga regionom takvaluka, zbog čega? Pa zato što u tom regionu, jel da, ili u toj ulici, recimo, ili u tom selu, postoji skupina, jel da, iskrenih, pobožnih Allahovih robova, koji se trude sprovoditi Allahov din, e, jel da, i tako dalje, i tako dalje. Jel da, zato gospodar Subhanahu wa u tom kontekstu kaže jel da, e, kada, govorimo o tome da e, ne mora, značiti jel da, sama zemlja po sebi se može nazvati zemljom kufra ili da nazovemo zemlju zemljom islama ili da nazovemo zemlju e, zemljom pokvarenjaštva. Znači ne mora to samo po sebi značiti. Zašto? Pa zato što možda je zemlja ili region, znači možda je zemlja do jučer bila E, zemlje u kojim se sudio, sudilo šerijatom, danas, jel da, na veliku žalost, jel da, e, tu zemlju ili taj region muslimani više ne su u tom regionu muslimani ne sude šerijatom gospodara subhanahu wa ta'ala jel da i to se neće više nazvati onim e, daru islamom u tom kontekstu gospodar subhanahu wa ta'ala kaže وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة i Allah vam kao primjer navodi grad koji je bio siguran i bezbjedan. Jel da? Znači govori se o Meki koja je u to vrijeme, jel da, koja je u to vrijeme bila daru kufar, međutim i također je u sebi, također je, jel da, također je zemlja, znači predio sam po sebi, znači bila zemlja hajra, e, E, jel da, zemlja, e, možda najvoljenija zemlja e, gospodaru subhanahu wa ta'ala. Međutim, ovdje gospodar žele Ula ne govori o samoj zemlji, već govori o stanovnicima, o stanovnicima, pa zato kažemo, jel da, da pouka nije zbog zemlje, Allah vas nagradio svakim hajrom, jer već je pouka, već je pouka šta? Pouka kod ljudi, kakvi su i kako se oni odnose prema šerijatu gospodara subhanahu, subhanahu wa ta'ala i zato kažemo da čovjek jel da u zavisnosti od stanja u kojem se nalazi u, zavisnosti od e, njegovog e, doživljaja imana poneki put je musliman jel da po, nekad volijadu bila e, čovjek je u raspoloženju pokvarenjaštva nekada je u raspoloženju E, grijeha, valijadu billah, a nekada možda je u raspoloženju nifaka, nekada je u raspoloženju pobožnjaka i tako dalje, znači sve u, ovisnosti od toga u kakvom se imanskom raspoloženju ili ne imanskom raspoloženju nalazi, nalazi e, čovjek. Jel da? I zato, zašto ovo govorim? Da ne bude samo ono prazna riječ u vjetar, već ovo govorim iz razloga da pojasnimo, jel da, pojasnimo grešku e, jednog velikog broja daija u svijetu, jel i velikog broja nekih analitičara koji vjeruju, jel da, koji vjeruju da su neke zemlje kojima su vladali muslimani, jel da, nekada oni kažu i dan danas da su to kao islamske zemlje, da su to darul islam i tako dalje i tako dalje. Međutim, na veliku žalost, znači to su regioni u kojima e, danas sudi kofar, sudi, znači, e, bila jada hereza, otpadništvo i tako dalje i tako dalje. Jel da, ako smijem reći otpadništvo, jer oni u osnovi nisu ni otpadnici, već su kafiri, la haule, la illa billah. Znači, govorimo o onima koji se nikada nisu pripisivali vjeri gospodara subhanahu, e, subhanahu wa ta'ala. Taj. E, dalje, e, da li mi možemo, kaže, dakle, kada govorimo o da li možemo da ograničimo Hidžru, da je to, znači, onaj postupak preseljenja iz darul kufra u darul islama ili postoje i neke druge situacije, jel da? Znači, ovdje kažemo da jeste postoje situacije i razlikuju se jedna od druge jer hidža ima svojih nakana i svojih namjera jel da, pa gdje god se pronađu nakane, namjere ili opravdanja za hidžru, onda se, jel da, onda se i treba obistiniti ili i, to jest ispuniti cilj, cilj hidžre, pa tako, kažemo da e, hijđra se ne može ograničiti samo na preseljenje iz daru kufra u daru islam, jel da? Može se desiti da jeste hijđra bude iz daru kufra u daru islam. Međutim, može hijđra biti također iz nekog regiona u kojem je kufr apsolutno dominantan, jel da, u kojem se apsolutno ne dozvoljava e, nikakva vidljiva manifestacija E, imana, jel da, ili e, pa se pa je hijra vađib, znači iz tog regiona u region u kojem se dozvoljava manifestovanje vjere i pored toga i pored toga što su e, u hukmu u osnovni i u osnovi i jedan i drugi i jedan i drugi region znači regioni kufra međutim ovdje je kufar u apsolutnoj dominaciji i ne dozvoljava se nikakva manifestacija e, imanskih obreda, dok se u ovom drugom regionu e, to dopusta. Jel da? Ili ako se čovjek nalazi u nekom predjelu u, kojem e, apsolutnu nadmoć ili premoć ima, ima nasilje, pokvarenjaštvo, grijeh, jel da? Čovjeku je onda vađib da šta? Da hidžreti, to jest da se da oceli u neki drugi region, tako da je dozvoljena hijra i preporučena je hijra, znači iz takvog dijela u, i regiona u region u kojem e, ima manje zulma, ima manje fiska, jel tako? Pa makar se radilo u regionu koji je tu na granici sa ovim regionim, regionom o kojem smo e, malo prije, e, s ovim regionom o kojem smo E, malo prije, malo prije govorili. Znači ovo, ovdje ću sad iskoristiti priliku da malo popričam o stanju, naše braće gore po zapadnim europskim zemljama. Mada će neko reći da možda takvih situacija ima negdje i ovdje kod nas na Balkanu, jel da? Ali mislim da, mislim da se prvenstveno, mislim da se prvenstveno ovakve situacije mogu naći, mogu naći kod braće i sestara koji su naseljeni, koji su naseljeni jel da, gore po tim evropskim zemljama ili gore u Americi, jel da, u, kontekstu koji ću vam sad, u kontekstu koji ću vam, inša Allahu sad e, spomenuti. Primjera radi. Znači, primjera radi, imate razlike između jednog i drugog grada. Znači, imamo grad u kojem dominiraju, znači, kufar, širk, fisk, volm, znači grijeh, jel da, e, to su situacije gdje se ne poštuju, e, da, nikakvi, nikakvi oblici pozitivnog moralnog kodeksa, dok s druge pak strane imate situaciju, imate dijelove u istom gradu, naseljeni su, naseljeni su muslimanima, možda je cijela ulica naseljena muslimanima, možda je cijel dio naseljen muslimanima, jel da ima tu puno mežđida, zna se da se u tim mežđidima klanja pet dnevnih namaza, zna se da se u tim mežidima obavlja džuma, zna se da se u tim e, obavljaju bajram namazi, jel da, zna se da se muslimani tu okupljaju, ima hatiba, ima imama i tako dalje i tako dalje, jel da, svakako da je čovjeku dužnost, jel da, da sebi potraži mjesta da bude bliže tom regionu, da bude bliže tom regionu, nego li da bude odvojen od tog regiona i da e, se naseli jel da, ili i da se naseli u nekom mjestu u kojem nikako ne može e, čuti jezan jel da e, nikako se ne može viđati sa muslimanima u mežidu jel da nikako nije u situaciji da u džematu obavlja namaz jel da mora radi džume da putuje i da putuje da bi stigao da obavi džumu i tako dalje i tako dalje jel da Znači, ima tamo, recimo, to su sela ili su naselja, kako smo već rekli, jel da? E, zna se, tamo se klanja, sprovodi se, e, sprovode se poznati islamski obredi, jel da? I vađib je čovjeku da na bilo koji način, vađib je čovjeku da na bilo koji način e, preseli u taj predio, iako nećemo to nazvati hijđrom, na Allahovom putu, ali u najmanju ruku, u najmanju ruku je da, e, da bi čovjek sačuvao svoj din, on mora graditi iskreni nijet, iskreni nijet o tome da sačuva svoj iman pred gospodarom subhanahu wa ta'ala. Znači neka mu nijet bude nijet hijre, nijet hijre, inša Allahu ta'ala, iako ne govorimo o onoj izvornoj šerijatskoj hijđri e, koja je propisana vjernicima. Zašto to kažemo? Pa ovo je iz razloga što musliman koliko god se bude udaljavao znači od e, džemata muslimana, toliko sve više i više sam sebe dovodi u opasnost da zanemari ili da polako ali sigurno zaboravi punovažnost punovažnost i mjerodavnost imana u gospodarstvu hanahu Otara, u tom kontekstu je i hadis kojeg bilježi imam Ahmed, Ebu Dawud i Nesai, jel da, u kojem stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ma min thalathatin fi qaryatin wala badawin la tuqamu fihim salatu illa istahwadha alaihim shaytan فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية كاجه gdje god, u kojem god se selu, selu ili u nekom napuštenom mjestu, potrefi, kaže, troje ljudi i kaže, ne klanjaju zajedenički namaz i stahvode alejhimu šeitan. Kaže, šeitan će ih nadvladati fe alejkum bil džema'a, kaže, pridržavajte se džemata, kaže, zaista e, vuk jede E, onu ovcu koja se odvoji od svojeg onu ovcu koja se odvoji od svojeg stada. Zato, draga i poštovana braćo, posebno vi koji ste tamo na zapadu, trudite se, trudite se da e, živite, da se, da živite inšala što bliže u naseljima gdje ima mežida i što bliže e, u naseljima gdje ima inšala muslimana, a, a još je ljepše, a još je ljepše da je riječ o naseljima u kojima će se muslimani, inša Allahu Teala, koncentrisati jel da, i stvarati jednu svoju, zajednicu, jer ako u Europi imate e, cijelih naselja, e, židovskih naselja, da, u kojima od 18.00 do, do 6.00 e, sutradan ne smije niko ni da prolazi, ni auta, ni ovo, ni ono, jel da, zašto, zašto da muslimani ne idu e, na tu soluciju da oni e, sebi osnuju jedan takav oblik jedan takav oblik e, naselja sve u želji sve u želji da očuvaju da očuvaju čestitost i čistoću svojeg imana u gospodara subhanahu wa ta'ala daleko od grijeha i od onoga što čovjeka može E, odnijeti u zabludu te da ovaj zaboravi e, na spominjanje gospodara subhanahu wa ta'ala. Također u ovom kontekstu, znači u kontekstu spominjanja hadisa, da gdje god se pojave e, troje ljudi, jel da u selu ili na nekom napuštenom mjestu, a ne obavljaju namaz, jel da spominjemo i hadis poslanika sallallahu alaihi o mogućnosti koja postoji kod e, mnoge naše braće na zapadu jer pitani smo dosta puta o tome jel da, o obavljanju džume i tako dalje e, u nemogućnosti obaviti džumu zbog daljine zbog posla i tako dalje pa podsjećamo tu braću Allah i nagradio inša Allah da im Allah olakša e, situaciju Podsjećamo ih na hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači, men terekel džumu'ate thalathe džumu'in mutevalijat fekad nebidhal islame ra'a zahri. Znači, ko e, zapostavi tri džume jednu za drugom, kaže, taj je, kaže, odbacio, kaže, islam iza svojih leđa. Jel da? Ili kako kaže poslanik alihi salatu wasalam, men terekel džumu'ate thalathe marrat, min gajri darure, tabe Allahu ala kalbi, ko napusti džumu tri puta bez ikakvog opravdanja ili nužde, Allah će mu zapečatiti, Allah će mu zapečatiti srce. Allah te nagradi, jahi muslim, Allah khair. Al muhim, Allah fik, Allah, dragi poštovani moji, evo već 50 minuta govorim, već 50 minuta govorim, inša Allah, ukoliko Znači, mislim da je vrijeme da ovdje prekinemo. Ukoliko se bili Bilibani sutra ne oglasi bidni ta'ala ako nemate ništa protiv, nastavit ćemo sa temom, nastavit ćemo sa temom o hijri jer smatram da je inša Allahu ta'ala itekako važno govoriti o ovoj temi, iako na prvi pogled izgleda malo e, neka objašnjenja izgledaju naporno, jel da? E, ali saburajte, Allah vas nagradio svakim hajrom samo je u znanju. U znanju je hajr, inša Allahu ta'ala. Posebno, znači posebno se ovo odnosi na braću koji, e, koja su i sestre koja su nastanila ta evropska ili američka područja. na haule wa kuće ila sad Bin Sadi kaže još 50. <laughs> ja kad kažem da sam govorio 50 minuta, i ono e, kao dosta vam je za večeras ja u stvari e, želim sebe da izvuče mehi e, jel da u smislu da ja ne mogu više barek alafik <laughs> Allah vas nagradio šehovi ovdje ima jedan, nik Demčo ne znam samo da li je to taj Demčo na kojeg ja mislim Demčo jesi to ti tijehi ili je to neki drugi Demčo Ibn Ramiz, je li to on? A Demčo Ulcin, jazakallah khair, Allah vas nagradio. Dobro šejhovi, ukoliko se šejh Bilibani sutra ne oglasi, bidnillahi ta'ala, ako nemate protiv, nastavit ćemo, nastavit ćemo sa govorom o hijđi, inša Allahu ta'ala. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته Opovi preuzmite mi I neće обсъжда. Истински наследници е небесни Кой не може да чужди са новотарски, него само са суници или бързи. Посетите нас www.paltak.com Soba put, uvijen soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. The